แต่ทว่า อัลลอฮ์นั้น จะทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากบรรดารอซูลของพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์เถิดและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงแล้ว สำหรับพวกเจ้าคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่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 มันเป็นการดีแก่พวกเขา หากแต่มันเป็นความไม่ดีแก่พวกเขา ซึ่งพวกเขาจะถูกคล้องสิ่งที่พวกเขาได้ตรณีมันไว้ในวันกิยามาและสำหรับอัลลอฮ์นั้น คือมรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق แน่นอนยิ่งอัลลอฮ์ทรงได้ยินคำพูดของบรรดาผู้ที่กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ยากจน และพวกเขานั้นเป็นผู้มั่งมี เราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้ และการที่พวกเขาฆ่าบรรดานาบีโดยปราศจากความเป็นธรรม เราจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งเปลวเพลิงเถิด ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد นั่นก็เพราะสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบไว้ก่อน และแท้จริง อัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้อาธรรมแก่ปวงบ่าวทั้งหลาย الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين บรรดาผู้ที่กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่า เราจะต้องไม่ศรัทธาต่อรสูลท่านใด จนกว่าเขาจะนำมาแก่เรา ซึ่งสิ่งพลีแด่อัลลอฮ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีไฟกินมัน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด แท้จริงได้มีบรรดารอซูลก่อนจากฉัน ได้นำบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้ว แล้วก็ได้นำสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวไว้ด้วย แล้วเพราะเหตุใดเล่า พวกเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขา หากพวกเจ้าพูดจริงแล้วถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธแท้จริงนั้นบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้ว

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور แต่ละชีวิตนั้นจะได้ลิ้มรสแห่งความตาย และแท้จริงพวกเจ้าจะรับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วน นั่นก็คือในวันปรโลก และผู้ใดที่ถูกห่างไกลจากไฟนรก และถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซแน่นอนเขาก็ชนะแล้ว และชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้น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 แน่นอนยิ่ง พวกเจ้าจะถูกทดสอบในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้า และตัวของพวกเจ้า และแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่รับคำภีก่อนหน้าพวกเจ้า และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์ซึ่งก่อความเดือดร้อนมากมาย และหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงต่อรอแล้ว แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ยว وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون และจงรำลึกถึงขณะที่ อัลลอฮ์ทรงเอาคำมั่นสัญญา จากบรรดา ผู้ที่ได้รับคำพีว่าแน่นอนยิ่ง พวกเจ้าจะต้องแจกแจงคำพีนั้นให้แจ่มแจ้งแก่ผู้คนทั้งหลาย และพวกเจ้าจะต้องไม่ปิดบัง แล้วพวกเขาก็เหวี่ยงมันทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขา และได้แลกเปลี่ยนมันกับราคาเล็กน้อย สิ่งที่พวกเขาแลกเปลี่ยนมานั้นช่างเลวร้ายสิ้นดี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 บรรดาผู้ที่ปิติยินดีต่อสิ่งที่พวกเขากระทำและชอบที่จะได้รับการชมเชยในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำนั้น จะรอดพ้นจากการลงโทษไปได้ ดังนั้นเจ้าจงอย่าคิดเป็นอันขาดว่า พวกเขาจะมีทางรอดพ้นการลงโทษไปได้ และสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสบ และอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอินน์ฟีขลกิสมาวาติวัอัรดิวัคติลาฟิลไลลิวันนาริลอายติลิอุลอัลบาบแท้จริง ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการแตกต่างของกลางวันและกลางคืนแน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้ที่มีปัญญาทั้งหลาย الذين يذكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนและนั่ง และในสภาพที่นอนตะแคง โดยที่พวกเขาพินิษพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเรา พระองค์ท่านไม่ได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยเปล่าประโยชน์ พระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์ โปรดทรงคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการถูกลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด ربنا ิ ن ك من تدخل النار ف ق ตะวะมาลิล ا ل ลิมีนมินอันซ ا รโอ้พระผู้บานของพวกเรา แท้จริง ผู้ใดที่พระองค์ท่านทรงให้เข้าไฟนรก แน่นอนพระองค์ก็ยังความอัปยศแก่เขาแล้ว และสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้นรับบนา อินนาสนา มุนดียนาดี ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار โอ้พระผู้บานของเราแท้จริง พวกเราได้ยินผู้ประกาศเชิญชวนผู้หนึ่งกำลังประกาศเชิญชวนให้มีการศรัทธาว่า ท่านทั้งหลาย จงศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดแล้วพวกเราก็ศรัทธากัน โอ้พระวิบาลของเรา โปรดอภัยให้แก่พวกเราด้วย ซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา และโปรดลบล้างให้พ้นจากพวกเรา ซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา และโปรดให้พวกเราสิ้นชีวิตโดยร่วมอยู่กับบรรดาคนดีด้วยเถิด ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد โอ้พระผู้บานของพวกเรา ขอได้โปรดประทานแก่พวกเรา สิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่พวกเรา โดยผ่านบรรดารอซูลของพระองค์และโปรดอย่าได้ยังความอัปยศแก่พวกเราในวันปรโลกเลย แท้จริงพระองค์ท่านนั้น ไม่ทรงผิดสัญญา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 และที่ถูกขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านของพวกเขา และได้รับความเดือดร้อนในทางของข้าและได้ต่อสู้และถูกฆ่าตายนั้น แน่นอนข้าจะลบล้างบรรดาความผิดของเขา ให้พ้นไปจากพวกเขา และแน่นอนข้าจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ และล้อนั้นมีการตอบแทนอย่างดียิ่ง ณ ที่ปรดอย่าให้การเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในเมืองหลวงเจ้าได้เป็นอันขาดมันเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แล้วที่อยู่ของพวกเขานั้นคือ นรกยานนับมันช่างเป็นที่พักผ่อนอันเลวร้ายจริงๆ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله แต่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระผู้บานของพวกเขานั้น พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลทั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่รับรองจากอัลลอฮ์ณสิ่งที่มีอยู่ณอัลลอฮ์นั้นคือสิ่งที่ ดียิ่งสำหรับคนดีทั้งหลาย وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ۖ อินนัลลอฮะรีอุลฮิซาบและแท้จริงในหมู่ชาวคัมภีร์นั้น ผู้มีศรัทธาต่อหอและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้า และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขา ในฐานะผู้นอบน้อมต่อหอโดยที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนองค์การของลอกับราคาเพียงเล็กน้อย ชนเหล่านี้แหละ พวกเขาจะรับผลตอบแทนของพวกเขาณนะ ระผู้อิบานของพวกเขา ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระ การสอบสวนยาอายุฮัลลดีนอามนุสบิรุวะซาบิรุวะรับิตุวัตตกุลลอฮะละอัลลักุมตุฟลิฮูนโอบรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอดทน และจงอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจำอยู่ชายแดน และพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ